islom tarixi sahobalar hayoti rijollar siyrati jihodi ham vafoti bu islom tarixi biz Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu ni davrini tanlagan bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar siyrati jihodi ham vafoti بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Alamin رب العالمين والصلاة ala rasulih رسوله محمد ala alihi وأصحابه ashabihi أما Amma ba'd. عليكم ورحمة الله وبركاته نحر واندن Nahravandan 8 ta yoki 9 tasi ديگن edi. كيلد degan yerga keldi. مستورد degan yerda Mustavrid degan odam boshchiligida yana xavorijlar o'zini fikriga da'vat qilishdi. Bu yerda ham xavorijlar bir to'plami yig'ildi, Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ga qarshi jang qilishlikka da'vat qilishdi. Ali ibn Abi Talib Abdullah ibn Abbosni nasihat go'y qilib yubordi. Bosh tortdi. Undan keyin o'zi yana qo'shin tortib Nahilaga borib, bularni bita qo'ymasdan yanchib tashladi. Bu yerda faqatgina 5 kishigina omon qoldi. Ali ibn Abi Talib Kufaga kelgan vaqtida Kufa ahli Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu bilan birga Muawiyat ibn Abi Sufyan qarshisiga jang qilishlikka turmadi. Sababi Nahrawanda qatl qilingan xavorijlar Kufa ahlidan bo'lganligi uchun birini otasi, birini akasi, birini ukasi bo'lganligi uchun juda qattiq ta'sirlangan edi. Ali ibn Abi Talib jangga turinglar degan vaqtida qalblarimiz alamlandi. Shuning uchun siz bilan jangga chiqa olmaymiz deb Kufa ahli jangga chiqmadi. Bu paytda yana Kufa ahli ichidan 300 chamasida xavorijlar guruhi yana tashkil qilindi. Buni boshlig'i Firrid ibn Rashid an-Naji degan kishi. Ali ibn Abi Talibga sen Allohning hukmini qo'yib turib insonlar bilan hukm qilding. Sen kofir bo'lding. Seni orqangdan namoz ham o'qimayman, ham bermayman. Bay'atimni buzaman deganda Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu sen osiy, gunohkor bo'lasan. ahdingni buzgan bo'lasan. Faqat o'zinggagina zarar qilyapsan. Kel bo'lmasam senga Qur'on sunnatdan ta'lim beray. Qur'on sunnatdan bahs qilamiz. Shunda haligi Firid aytdiki, "Yo'q, aslo. Men Qur'on sunnatni sendan ko'ra yaxshiroq bilaman" deb bosh tortib, ertasi kuni o'ziga tegishli bo'lgan 300 kishini olib, yana xavorijlar guruhi tashkil topiladi. Bular ham yerda fasod qiladi. Yerda fasod qilishligi aytib o'tdik, musulmonni o'ldiradida, nasroniyni qoldirishligi, shunga o'xshagan ba'zi bir mantiqan to'g'ri kelmaydigan ishlar. Ali ibn Abi Talib urinadi bularni qaytarishlikka, bo'lmaydi. U yerda jang qiladi, bu yerda jang qiladi, oxiri Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu Firridni qatl qilishlikka muvaffaq bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ko'plab xavorijlar to'g'risida hadislar rivoyat qilingan. Hadislardan birida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam katta musulmonlar qo'shini bir-biri bilan jang qiladi. Ikki toifa. Qachoniki bir-biri bilan jang qilib turgan vaqtida ichlaridan bir guruh chiqadi. Haligi ikkita musulmon toifasidan haqqa yaqinrog'i bo'lgani qatl qiladi. Bu Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu edi. Lekin xavorijlar asrlar osha davom etib keladi. Umonni, Yamanni, Janubi Afriqiya bu taraflarni ham o'zlarini hukm ostiga olishadi. Shomda bo'lsa holat nimaga olib bordi? Har ikki Alini ham Muaviya ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhuma har ikkovlarini amirlikdan bo'shatgandan keyin Shom ahli ko'rdiki, Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ni ahvoli chatoq. hattoki askari ham ikkiga bo'linib ketgan. O'z tartibiga kelmayotganligini ko'rgandan keyin ish shura ahliga qoldi dedida Shom ahli bir shura ahli tashkil qilib turib Muaviyat ibn Abi Sufyonni xalifa qilib oldi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu haligi hukm majlisini rad qilib turib o'z o'rnida qolgan edi. Ya'ni xalifa bo'lib men rad qilaman, buni inkor qilaman bu tahkimni deb qolgan edi. muaviyat ibn abi sufyon bo'lsa atrofdagi shura ahllari bay'at berib bu kishini ham xalifa qilib oldi bir vaqtni o'zida ikkita xalifa vujudga keldi shomda holat o'z o'rniga kelib muaviyat ibn abi sufyonga kishilar bay'at berib xalifa deb e'lon qilingandan keyin misrda ham o'sha vaqtda fitnalar endi avj olayotgan vaqti edi sababi sahobalardan ba'zilari Usmon roziyallohu anhu maqtalidan keyin qatl qilingandan keyin betaraflik qilib, ya'ni har ikki tarafga aralashmasdan qolgan edi. Misrga Ali roziyallohu anhu Qays ibn Sa'd ibn Ubada roziyallohu anhu ni vali qilib yuborgan edi. Yuborgan vaqtida sahobalardan ba'zilari bay'at bermasdan bu ishlar u ishlarga aralashmasdan xarobta degan mintaqada to'planishgan edi. Ali radhiyallohu anhu Qays ibn Sa'd valiga buyurdiki, boring ulardan bay'at oling. Qays ibn Sa'd ibn Ubada borib ularga taklif qilgandan keyin ular bosh tortadi. Faqat biz Usmonni qotillar o'ldirilgandan keyingina bay'at etamiz dedi. Ali ibn Abi Talibga bu xabar yetib kelgandan keyin yana maktub yo'llaydi Qays ibn Sa'dga. Kichkina-kichkina sodir bo'lgan yomonliklardan katta-katta balo, ofat, kulfatlar hosil bo'ladi. Shuning uchun majbur qilib jang qilib bo'lsa ham ulardan nima bay'at olgin dedi. Qays ibn Sa'd radhiyallohu anhu yana haligi xarobdagi to'plangan sahobalardan ba'zilari katta sahobalardan tashkil topgan odamlar edi. Bularga yana ikkinchi marotaba Qays ibn Sa'd ibn Ubada taklif qilganda bu safar ham bular bosh tortadi. Shundan keyin Ali ibn Abi Talibga yana maktub yo'llaydi, men bularga qodir emasman. Qanday qilib ularni qatl qilay? Qanday qilib ular bilan jang qilay sahobalar bo'lsa? Shu payt Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu Qays ibn Sa'd ibn Ubadani bo'shatadida jangovorroq odamni vali qilib jo'natadi. Bu Muhammad ibn Abi Bakr radhiyallohu anhu Muhammad ibn Abi Bakr radhiyallohu anhu Misrga borib vali bo'lgandan keyin haligi xarobtada yig'ilgan kishilarga bir sariya jo'natadi. Bir-biri bilan to'qnashadi. Muhammad ibn Abi Bakr jo'natgan sariya chekinadi. Ikkinchi marotaba ham jo'natgandan keyin ikkinchi marotaba ham Muhammad ibn Abi Bakrni sariyasi chekinadi. Bu paytda Muawiyat ibn Abi Sufyan Shomda xabar yetib boradiki, Misrda Usmon radhiyallohu anhu qotillarini o'chini olishlik uchun bir jamoat paydo bo'lgan. Darhol Muaviyat ibn Abi Sufyan Amr ibn al-As boshchiligida 6000 askar to'plab yuboradi. Ali radhiyallohu anhu Muhammad ibn Abi Bakr ham bu holatni uddalay bilmagandan keyin Muhammad ibn Abi Bakrdan ham qattiqroq, shiddatliroq bo'lgan odamni yuboradi. Bu Ashtarun Nuhi. Yo'lda ketayotganda Ashtarun Nuhi zaharlangan asal ichib o'ladi. Ba'zi bir rivoyatlarda Muaviyat ibn Abi Sufyan buni zaharlangan asalni yuborgan deydi bu lekin sahih bo'lmagan rivoyat nima bo'lganda ham zaharlangan asalni ichib o'ladi muaviyat ibn abi sufyan roziyallohu anhuga xabar yetib kelgandan keyin allohni askarlari hattoki asaldan ham bo'lishligi mumkin degan fikrni aytadi Amr ibn as Misrga keladi. Misrga kelgandan keyin Harabda ahllari darhol Amrni kelganligini xabar topib, bu kishiga qo'shiladi. juda katta askar yig'iladi. Ashtar yo'lda o'ladi, zaharlangan asal yeganligi uchun. Muhammad ibn Abi Bakr Ashtar kelmadi hali hali ham vali bo'lib turibdi Misrga. Muhammad ibn Abi Bakr radhiyallohu anhu da'vat qila boshlaydi. O'sha Amr ibn al-As bilan to'plangan askarlarga qarshi jang qilishlik uchun. Muhammad ibn Abi Bakrga faqatgina 2000 kishi labbay deb javob berib chiqadi. Muhammad ibn Abi Bakr bu 2000 qo'shinni ustiga boshliq qilib Kinana ibn Bishr degan kishini qo'mondan qiladida siz boravering. Men orqangizdan yetib boraman. Kinana ibn Bishr Amr ibn al-Asni ro'barosiga borganda Amr ibn al-As da'vat qiladi, qo'y bu ishingni, bizga qo'shil, biz o'ch olamiz. Bosh tortadi Kinana ibn Bishr. Bu yerda jang bo'ladi. Kinana ibn Bishr qatl qilinadi. Muhammad ibn Abi Bakr yana orqasidan da'vat qilib qilib yana 2000 kishini to'plashlikka muvaffaq bo'ladi. Amr ibn al-As Misrni egallab o'z hukmini ostiga olishlikka muvaffaq bo'ladi. Muhammad ibn Abi Bakr bu askarning qarshisida juda ozchiligidan chekinishlikni boshlaydi. Muawiyat ibn Hudayj degan Amr ibn al-Asni qo'llasidagi qo'mondonlardan biri Muhammad ibn Abi Bakrni ortidan tushadi. Yetib borib jang qiladida Muhammad ibn Abi Bakr qatl qilinadi. Radiyallohu anhu agarchi fitnada ishtirok etgan bo'lsa ham bu kishi Muhammad ibn Abi Bakr yosh bo'lganligi uchun fitnachilarning gapiga kirib qolgan deb tarixda zikr qilinadi. Nima bo'lgan taqdirda ham ashablarning orqasidan ergashgan kishilardan bo'lib qolaveradi. Alloh subhanahu va taolo o'zi rahmatiga olsin. Bu xabarni Oysha radhiyallohu anha eshitgandan keyin ukasi Muhammad qatl qilinganligini juda qattiq xafa bo'ladi. bu kishidan qolgan bolalarni oysha roziyallohu anha o'z tarbiyasiga olib tarbiya qiladi shunday qilib misr ali roziyallohu dan qo'lidan ketadi misrga muaviyat ibn abi sufyan amr ibn al asni vali qilib tayin qiladi shu payt basrada ham yana fitna avj olayotgan vaqti edi chunki shom ahli bilan urush to'xtagandan keyin basra ahli hali ham qalbida qasos o'ti yonib turganida Usmon radhiyallohu anhu qotillarni o'ldirishlik uchun maxfi qilib Muavviyat ibn Abi Sufyon bilan Basra ahllari, ya'ni qotillarni o'ldirishni talab qilgan kishilar xat yoza boshladi. Muavviyat ibn Abi Sufyon maxfi qilgan holatda Ibnul Hadrami degan odamni jo'natadi. Basraga maxfi kirgandan xabar topgan Basra valisi Yazid ibn Abi Sufyan, Yazid ibn Abihiya ham deb nomlanadi tarixda. Muaviyaning ukasi. Subhanalloh, qarang fitnani aka-ukani bir-biridan ajratib olgan. Endi bu Yazid ibn Abihi Ali radhiyallohu anhu ni kishilaridan Ali radhiyallohu anhu ga bay'at bergan. Yazid ibn Abihi payqab qolib, maxfiy bo'layotgan ishni Uzud qabilasi bilan birgalikda jang qilib Ibnul Hadramiyni qatl qiladi. Shu bilan Basra yana Ali radhiyallohu anhu ni foydasiga qoladi. Haj mavsumi kelib qoladi shu vaqtda. Haj vaqtida demak endi ikkita xalifa. Ali radhiyallohu anhu haj mavsumiga boshliq qilib Qusum ibn Abbosni yuboradi. Ali radhiyallohu anhu endi har tarafdan shar'iy xalifa. Ali radhiyallohu anhu. Ammo Muawiyat ibn Abi Sufyan o'zini xalifa qilib e'lon qilgan kishi. Bu kishi Muawiya Yazid ibn Shajarah degan odamni hojilarga boshliq qilib yuboradi. Haj mavsumi bo'ldida hojilar Makkaga yig'ildi ikkita xalifa tomonidan qo'yilgan ikkita amir. Taban haj bu tadbirga va tartibga, nizomga muhtoj narsa. Kimga ergashiladi endi? Qosim ibn Abbosgami yoki bo'lmasam Yazid ibn Shajoraga. Darhol Makkada bo'lgan sahobalarni buyuklaridan yig'iladida bu ish bo'lmaydi. Ikkita amir qanday haj bo'ladi? Maslahat qilib turib, bu ham amir olmaydi, bu ham amir olmaydi. Balki boshqa bir amir qilamiz dedi-da Shayba ibn Usman ibn Abi Talha degan kishini sahobalardan hajga amir qiladi. Ikki tarafdan kelgan amirlar bu ishga rozi bo'ladi. Chunki qarasa haj ham fitnaga aylanib ketadigan, haj ham to'xtab qoladigan. Shuning uchun sahobalar kelishib bir odamni qo'yganligi uchun ikki tarafdan qo'yilgan amir ham rozi bo'ladi. Ali ibn Abi Talib shu vaqtda Muaviya tarafdan qo'yilgan Makkani ham tortib olishlikni maqsad qilgan Yazid ibn Shajarlarga qarshi jang qilishlikka insonlarni da'vat qiladi. Iroq ahli bosh tortadi. Yazid ibn Shajara Makkani egallab oladi. La ilaha illalloh. Muaviya ibn Abi Sufyan bu holatni ko'rdi Hali ham ishlar davom etyapti. Qotillar o'ldirilmayapti. Hukmronlikni qo'lga olib turib biror bir ish qilay dedida, Hijozga ham odam yuborib, Hijozni ham olib qo'ydi. Undan keyin Muaviyat ibn Abi Sufyan Yamanga odam yuboradi. Ubaydillah ibn Abbas ham oldanadida Yaman ham qo'ldan chiqadi. Hijoz qo'ldan chiqdi, Misr qo'ldan chiqdi, Yaman ham qo'ldan chiqdi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu bu holatni ko'rib darhol Yamanga yo'l oldi askar bilan. Yamanni yana o'zini hukm ostiga olishga muvaffaq bo'ldi. Hijozga odam yubordi. Sahl ibn Hunayf. Xaroj, ya'ni solih pullari. Sahl ibn Hunayf bosh tortadi, Aliga bermaymiz. Qachonki edi, ishlari o'z o'rniga tushsa, keyin beramiz. Fors ham bosh tortgan edi. Ali radhiyallohu anhu Basra valisini Farsga jo'natadi. Ziyod ibn Abi jang bilan emas, balki hikmat bilan Farsni yana Ali radhiyallohu anhu ga qaytarishlikka muvaffaq bo'ladi. Lekin Fors ham yana fitna bilan alanga olib turgan vaqt edi. Usmon radhiyallohu anhu ning maqtalidan qatl qilingan vaqtdan boshlab shu ishlar davom etgan fitnalar, janglar hammasi birodarlar 4 yil ichida davom etib kelyapti. 4 yil ichida shuncha ish. Kufada hali ham fitna avj olyapti. Xavorijlar guruhi kundan kunga ko'payib, kundan kunga chiqib boryapti. Hattoki Ali radhiyallohu anhu jumada xutba qiladi, ular masjidda o'tirib olib, yolg'on gapirding, la hukma illa lillah. Alloh uchun hukm bo'lishlik kerak. Shunday jur'at bilan xitob bo'lishardi. Bu musulmonlar o'rtasidagi fitnalardan, firqabozlikdan nasroniy bo'lgan Rum ham umid qildi. Shu fitnadan foydalanib biror bir musulmonlarni yeridan biror ozgina qaytarib olishlikka muvaffaq bo'lsam ajab emas dedi-da, Shom atroflariga askar yubordi Rum, Hiraql. Muaviyat ibn Nabiy Sufyan bu narsadan xabar topdi-da risola yubordi Hiraqlga. Vallohi agar ortingga qaytmaydigan bo'lsang, darhol amakimni o'g'li alini qasd qilyapti ali roziyallohu anhu. Amakumni o'g'liga bay'at beramanda seni qarshinga jang qilgani kelaman dedi subhanalloh shunday bir biri bilan ixtiloflashib turgan vaqtda ham dushmanga darhol birlashishlikni unutmayapti Muawiyat ibn abi sufyonni bu tutgan yo'lini qarangki haqiqatda ham tahsinga sazovor bo'lgan ishlar Hayroqilga bu risola yetib borgandan keyin qarasa ish jiddiy tus oladi. bular meni qarshimga birga bo'lib ketmasin dedi-da, darhol askarlarni yana qaytarib olib ketdi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu shunday ko'p fitnalarga yo'l qo'ydi. Poytaxt bo'lgan islom poytaxti bo'lgan Kufa ahli ham Ali radhiyallohu anhuga ko'p jur'atlar qilishardi. Ali radhiyallohu anhu shu 4 yil, 4 yarim yil davomida hayotini fitnalarni bosishlik uchun va ko'p ibodat bilan o'tkazardi. Insonlar Ali ibn Abi Talibni o'sha davrda kechasi bilan mukammal tamomiy ibodat qilib chiqadi deb sifatlashardi. Ali radhiyallohu anhu o'sha davrda qattiq alamli yig'i bilan kunini o'tkazardi. Musulmonlarda bu holatidan subhanalloh. Hattoki yig'idan soqollari uyib ketar edi. Shunday musulmonlarda ishlaridan alamlanganligidan radhiyallohu anhu. Undan tashqari Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu miskinlarda xabar olgan, urush qolganlarda janjal qilib qolganlarning o'rtasini isloq qilgan. Qo'lidan kelgan ishni hammasini qilyapti. Ali ibn Abi Talib doim bir kalimani qaytarib yurardi. ham badbaxt kechikmasa degan kalimani qaytarib yurardi la ilaha illalloh. Sababi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rivoyat qilinishicha Albatta bu hadisda sahihligi to'g'ris sahihligida bir mulohaza bo'lsa ham siyar kitoblarida rivoyat qilingan. Kunlardan bir kun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam avvalgilarni eng badbaxti payg'ambar Solih alayhi salomni tuyasini so'ygan kishi va oxirgilarni eng badbaxti seni qatl qilgan kishi degan edi. Shuning uchun Ali ibn Abi Talib bu kalimani ko'p qaytarardi. Buncha ham kechikdi bu badbaxt. bunchayam kechikdi bu badbaxt deb. Qani u badbaxt kelib o'ldirmaydim meni? Qani u badbaxt kelib meni qatl qilmaydi? Ali radhiyallohu anhu tamam o'limni orzu qilib qolgan. Qora tunda havorijlardan 3 tasi maslahatlashadi. Maslahatlashadida islomga yetgan kulfatlar, bunday sodir bo'lgan fitnalar hammasi kimlar sabab bo'ldi? birlar aytdiki, bunga sabab Muaviya dedi. Ikkinchilar aytdiki, Ali bunga sabab. Chunki Ali Allohni ishida insonlarda hokim qildi. Bu sabab. Yana birlar aytdiki, Amr ham bundan mustasno emas. Amr ibn Nas. as Shunday ekan, nima uchun insonlarni bulardan tezda qutultirib qo'ymaymiz? Insonlarda ozod qilaylik bularni. Nima uchun qatl qilib qo'ymaymiz bularni? Maslahat qilishdida Ramazon oyini 17-kechasi bomdod namozida har uch javolari bitadan tayinlangan odamni qatl qilishlikka kelishadi. Ramazon oyining 17-kechasi 40-hijriy sanada. Haqiqatan uchovlari shu ishni amalga oshirishlik uchun tarqalashadi. burk ibn abdullah Tamimi degan odam shomga boradi muaviya ibn abi sufyonni qatl qilishlik uchun Qachonki muaviya ibn abi sufyon roziyallohu anhu bomdod namozini o'qib masjiddan chiqayotgan vaqtida burk ibn abdullah zaharlangan qilichi bilan muaviya ibn abi sufyonga tashlanadi buni sezadidan darhol muaviya ibn abi sufyon bunga sakraydi lekin orqa tarafidan muaviya ibn abi sufyon jarohatlanadi jarohatlanishligi zaharlangan qilishdi. Tabib keladiki, ikki xil yo'l bilan davolashim mumkin. Yo kuydirib davolayman yoki bo'lmasam bir dori beramanki, ichasiz davolanasiz, shifo topasiz, ammo naslsiz bo'lib qolasiz. Ya'ni bola ko'rmaysiz. Muaviya radhiyallohu anhu aytdiki, kuydirib davolanishlikka toqatim chidamaydi. Mayli naslsiz bo'lsam ham o'sha dorini ichay. Ichadi, davolanadi, shifo topadi, ammo haqiqatan undan keyin bola ko'rmaydi. Ikkinchi kishi Misr taraf yo'l olgan edi. O'sha kuni tunda 17-hijr Ramazon tunida bomdod namozini o'qishlikka odamlar yig'ildi masjidga. Amr ibn Bakr degan xavorijlardan biri edi. Qachonki bomdod namozi tugagan vaqtida masjidni yo'lagida turib tashlanib qilish sayadi. takbir aytadi Allohu akbar. Ya'ni xavorij, la hukma illa lillah degan odamlar. To'satdan qarasa, o'sha kuni Amr ibn al-As kasal bo'lganda o'rniga Xorija ibn Sukni degan odamni yuborgan edi. Shu bilan Amr ibn al-As qatl qilinmay qoldi. Radiyallohu anhu. Uchinchisi eng badbaxt odam Abdurrahman ibn Muljum 17 chi Ramazon kechasida bomdod namoziga Kufaga keladi. Iqomat aytilgan vaqtida Ali radhiyallohu anhu ga tashlanib qilich tortadi, boshiga qattiq jarohat yetadi. Ali radhiyallohu anhu yotgan holatda o'sha qilich tortgan vaqtida vafot etmaydi. Darhol ushlaylar, sizlardan qochib ketmasin bu kishi deydi. Kishilar haligi Abdurrahman ibn Muljumni tutishlikka muvaffaq bo'lishadi. Undan keyin Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu bittaga bitta bo'ladi. Ya'ni men qatl qilinsam, u ham qatl qilinadi, xuddi meni qatl qilgandek. Agar hayot bo'lsam, nima qaror qilishligimni kutinglar. Agar vafot etadigan bo'lsam, meni qanday qatl qilgan bo'lsa, o'shanday qatl qilinglar. Undan keyin Ali radhiyallohu anhu Ja'd ibn Hudayjga namozga o'tishligini buyuradi. ali roziyallohu anhu hasan va husayn roziyallohu anhuma ikkovlariga va boshqa yaqinlariga nasihat qiladi meni xursand qilmaydiki mendan keyin qotilimni ahllarini, yaqin qarindoshlarini qavmini qatl qilishinglar o'zinigina qatl qilinglar va jasadini musla qilib, ya'ni kesmanglar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganmanki, musla jasadni qirqib, kesib tashlashlikdan ehtiyot bo'linglar. Agarchi o'lgan it bo'lsa ham. Jundub ibn Abdullah radhiyallohu anhu kiradi. Ali radhiyallohu anhu jarohati bilan o'lim to'shagida yotgan vaqtida. Ya amiral mu'minin, agar inshaalloh yo'qotmaymiz, agar mabodo sizni yo'qotib qo'yadigan bo'lsak. O'g'lingiz Hasanni xalifa etib saylab bay'at beramizmi? deganida Ali radhiyallohu anhu aytgan ekanki, sizlarga bay'at ber deb buyurmayman ham va qaytarmayman ham. Ya'ni o'zingizlar yaxshiroq bilasizlar. Men buyurmayman ham va qaytarmayman ham. Mana bu yerda dalil bo'ladiki, Ali radhiyallohu anhudan keyin Ali radhiyallohu anhu da avlodlariga imomat vasiyat qilinmaganligi. Undan keyin Hasan va Husaynni chaqirtirib, ularga vasiyat qiladi. Allohdan taqvo qilinglar. Dunyoni talab qilmanglar. Biror bir qo'linglardan ketgan narsaga achinmanglar, yig'lamanglar. Doim haqni gapirib turadigan kishilar bo'linglar. yetimlarga rahimli bo'linglar, zolimlarga qattiq qo'l bo'linglar, mazlumlarni yordamchisi bo'linglar, oxirat uchun amal qilguvchi kishi bo'linglar. Allohning kitobida bor narsaga amal qilinglar. Biror bir amal qilishinglarda, ya'ni Qur'on sunnatga muvofiq amal qilishinglarda sizlarni malomatchini malomati ushlab qolmasin. So'ngra Muhammad ibnul hanafiya o'g'liga qaradi muhammad ibnul hanafiya ali anhu ni boshqa bir oilasidan bo'lgan o'g'li aytdilarki ikkita akinga vasiyat qilgan narsamni sen ham eshitdingmi yodlab qoldingmi dedi ha deganlarida men yana o'sha ikkita akinga hasan va husaynga qilgan nasihatimni vasiyatimi senga ham qilaman Bu ikkita aking Hasan Husaynni hurmat qilgin. Biror bir ishni bularni maslahatsiz qilmagin. Chunki seni ustingda bularni katta fazilati haqqi bordir. So'ngra Hasan va Husaynga ham qarab Muhammadni ukinglarda vasiyat qilaman, chunki bu sizlarni go'yoki tug'ishgan ukangizdek. So'ngra Hasan radhiyallohu anhu ga xossatan yana nasihat qilib vasiyat qiladi. Ey o'g'lim, senga Allohdan qo'rqishligingni va namozni vaqtida o'qishligingni va tahoratni muhofaza qilishligingni vasiyat qilaman. Zakotni vaqtida ado qilishligingni va yana senga vasiyat qilaman gunohlarga istig'for aytib doim gunohlaringni Allohdan kafforatini so'rab yurishligingni va achchig'lanishlikni yo'qotishligini, ya'ni achchig'ingni yutadigan kishi bo'lishligingni, qarindosh urug'lar bilan silay rahim qilishligingni va johillar bilan halim bo'lishligingni, fiqhni o'rganishligingni va dinda sobit turishligingni, ya'ni hukmlardan shoshilmasligingni, hattoki senga biror bir xabar keladigan bo'lsa, uni to'liq aniq o'rganib hukm chiqarishligingni. Qur'on bilan doim birga bo'lishligingni, ya'ni doim Qur'onni o'qib yurishligingni va husnil jivar va qo'shnilarning haqqini ado qilishligingni va amru ma'ruf nahi munkar qilishligingni. Shunday qilib bir necha narsalarni vasiyat qilib, Alloh subhanahu va taoloni eslab, hattoki shahid bo'ladi. Hasan va Husayn va Abdulloh ibn Ja'far ibn Abi Talib radhiyallohu anhu uchovlari g'usl qildirib, uchta ta kafanga kafallashadi. Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu o'g'illari janozasini o'qiydi. Shunday qilib Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu vafot qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni kiyovlari, jiyanlari islomda avvalgilardan bo'lib kirgan, islomda qattiq jihodlar qilgan. Xulafa roshidinlarda 4-tinchisi jannat bashorat berilgan kishilarning biri. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qizlari Fatimani eri musulmonlarda olimlaridan, qozilaridan, sahobalarning eng fazilatli kishilaridan, zohid, obid bo'lgan kishilardan Dunyo qalbiga agarchi egilib kelsa ham qalbiga dunyo kirmagan kishi mana bu holat bilan vafot qiladi. Radiyallohu anhu va arda. Undan keyin insonlar darhol Hasan radhiyallohu anhu ga bay'at berishadi. Hasan radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga eng o'xshagan kishilardan edi. Insonlar Hasan ibn Alini ko'rgan vaqtida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni eslashardi. Subhanalloh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hasan radhiyallohu anhu haqida aytadiki: "Ey Allohim, men Hasanni yaxshi ko'raman, sen ham yaxshi ko'rgin." Va Hasanni yaxshi ko'rgan kishini ham yaxshi ko'rgin. Allohu akbar. Buxoriy rahimahulloh hadis to'plamlarida rivoyat qilgan. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu Hasan o'g'lim sayyiddir. Shoyat Alloh subhanahu va taolo bu sabab ikki katta musulmonlar, mo'minlar toifasini o'rtasini isloq qilsa dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xabar beryaptiki, Ali radhiyallohu anhu bilan birga bo'lgan kishilar mo'minlar, Muaviya ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu bilan bo'lgan kishilar ham mu'minlar ekanligini. Bu hadis ham Buxoriy rahimahullohda hadis to'plamlarida zikr qilingan. Bu voqealar, bu sahobalar o'rtasida bo'lib o'tgan tarixlar nima uchun bo'lgan? Go'yoki meni fikrimcha Alloh subhanahu va taolo kelajakdagi ummatga dars bo'lishligi uchun bunday voqealar Alloh subhanahu va taoloni izni bilan sodir bo'lgan ko'rinadi. Ali radhiyallohu anhu askar tayyorlab turganida Shomga yurish qilgan. Vafot qilgandan keyin bay'at berildi Hasanga radhiyallohu anhu. Undan keyin otasini ishlarini davom ettirishligi uchun yana o'sha askarni tayyorlay boshladi. Insonlar bay'at berayotgan vaqtida biz sizga Qur'on sunnatga va otangizni olib borayotgan ishlariga bay'at beramiz dedi. Shuning uchun bay'at beramiz deganida Hasan radhiyallohu anhu aytgan ekanki, Qur'on sunnat asosida bay'at beringlar, shu ikkalasi kifoya qiladi degan ekan. Ba'zi insonlar buni rad qilib turib bay'at bermadi. Bu otasini yo'lidan yurmasdan boshqa yo'lga yurib ketishligidan shuning uchun qo'rqamiz dedida ukasiga bordi, Husaynga. Sizga bay'at beramiz. Akiz shunaqa deyapti. Qur'on sunnatni o'ziga bay'at olaman. otamni qilgan ishini shart qilmayman deyapti. Shuning uchun sizga beramiz deganida Husayn aytgan ekanki, "Vallohi akam Hasan tirik bo'lar ekan, hargiz bay'at olmayman." dedi. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijollar sirati, jihodi ham vafoti. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijollar sirati jihodi ham vafoti unda bor qayg'u g'am bordir shodlik quvonch ham tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am unda bor qayg'u g'am bordir shodlik quvonch ham tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am bu islom tarixi sahobalar hayoti rijonlar siyrati jihodi ham vafoti bu islom tarixi sahobalar hayoti rijonlar sirati jihodi ham vafoti olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib islomiy hayatını qurganlar qonlar to'kib bu islom tarihi sahobalar Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti rijonlar siyrati jihodi ham vafoti